Aku mau ora wis matur to. Yen Bapak Janaka kuwi ora usah dadak nglamarke, ora usah dadak ngetokke ragat. Aku arep nglamar-nglamar dhewe, ragat-ragat dhewe. Apa gagal tak cukupi dhewe aku ora bakal bobot karo wong tuwa. Mula kang sangka kuwi dina iki yen Bapak Janaka dawuh supaya aku ora dawuh karo putri saka ing Cakrawala, atmajaning Begawan Dewa Kartika, nuwun sewu Bapak Penep. Aku ora bisa mituruti dawuhing Bapak Janaka. tau nono nadian di Palangono segoro di Palangono gunung aku ora bakal kendang gue tansang gayo marang keganti lani ngatiku mulu kang songo kuyan bobo janoko rai songo rabe karo wisang geni lenggah sing payo ko bobo orang usan dadak bingung sekecak ke lenggah neng kene ar tak lamar dewe ar tak dao dewe o oh, kakek ngomasin o biye ayo mutus kok kene ngelamar putih cokok wala yo tak tut kene wisang geni Dewa Kartika wis ora iso wangsulan. Aku mau wis diweling, welingane cekak aos. Cekak aos piye? Engko nek ana wong arep nglamar Dewi Kencana resmi, kok ketoke kae gumrubuk wong Kurawa tekan kene. Nek Patih Sengku ning tekan kene arep nglamar dikeke. Tenan apa piye? Diwenehke, Mbah. Asli aku ora guru. Ning Simbah Dewa Kartika njaluk ijol ndas patih sing ora kanggo. Mbok sing apik. Jaluki jaluk apa? Ndas patih sing ora kanggo. Ya, nek pancen kowe butuh ndas patih sing ora kanggo tak tugelke patih-patih jajane negara Ngastina. Dudu kono-kono. ning jarine Simbah Dewa Kartika butuh ndas pateh sing lambene jewewek. Ngono. Oh, terus karo sing teko ning pertapan Cakrawala. Asmi! Aku kuwi metu Mbah? Metu ra, lunga ora? Ora lunga patih tak joto sinten. Kulo badhe nyuwun priksa. Kowe arep takon apa? Upamiya kula nyuwun ngambil joto kroko menika Kanjeng Prabu maringaken rombonten. lega lila maringaken menawa mboten. Lho. Pitakonmu kok sajak ngancam marang wakmu, Mundurawati? Mboten ngancam, nanging menika wujuding tondo pitaken ingkang putra dhateng tiyang sepuh. Upama aku kandha karo kowe Jata Cakra tak gondheli kepiye? Tekesipun Paduka sampun mentolo dhateng Wisanggeni. Merawi Kanjeng Prabu sampun mentolo dhateng Wisanggeni. Gunane apa Gatotkaca dadak sesedokan nyembah ngersaning Wandrawati? dinten sak mangke nek ora diwenehke wiwit dina sak mengku Gatut Kaca ngamuk ning Praja Ndrawati. Pitu majaning basa wekana agung. Samemi dangataken pangandhanipun Brahmana ing Sukalima Begawan Turna, Tuhu Pandita ingkang wicaksana wasis. Nalika semanten tinampi dening nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma, melenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujar genter wadu jar wanget cok nang durung abang manding dasaring pertolo kasaru geger jaba apa to kang dadi darunane ora ana macan saka kerangke gajah medhot saka wandilan kejawi namung sawanipun putra ing madukara satru ing drepsila geni nengge bambang wisanggeni ingkang nganti ingkang roko, satru ing randu gumbala bambang antasena kadangipun kakang Yayi Werkudara ora kanthi kanyono-nyono iki ora pangling wisanggeni anak Janaka apa dene putramu Antasena ingkang sowan anak anung anindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karan wong tuwa wisanggeni padha rarja saprapta munggir wong bagus amit pasang keliman tabet ya yen ana luput ing wisanggeni diagung pangaksama. Slamet tekaku ora nemu lan swija, aku ngaturke bektiku katur ya wa. Iya ya ngger ndak tampa. Antasena padha raharja ngger. Slamet pakde. Wah, wis Antasena aja tok dangu ndak aku isin. Wah, didangu ratu kok mung slamet pakde. Pakde Pak Ha oh, nggo iki senengane iki nek ora nrimo duwe anak aku biyen mbok diplotote wis, Pak. Anak ki beda-beda. Saiki aku tak takon karo kowe. Yo takono. Kakang Garukaca kae anake sapa? Anakku. Kakang Antarja? Anakku. Aku? Anakku. Kudune anak ki rak padha karo wong tuwa to? Wong kuwi kulit daginge wong tuwa, kuwi getihe wong tuwa. Yo. Ning kena ngopo Kakang Garukaca kae kok ora ora apa? ganep tata kramane iso ndodhok iso basa kakang antarja iso ndodhok iso basa sing padha karo kowe tak takoni sapa wah ya ming kowe nah berarti mbokne karo kaca antarja kae do selingkuh hus caedan wah kaya anakku mula rasa sok ngalem karo sing apik-apik sing elek ngene kadang kala sok malah gawe marem wong tuwa ora kudoro menengo dhisik yayi yo wah ni ana wigati apa dene kowe sowan mongko tanpa tinimbalan apa pancen duwe perlu kelawan wakmu ing ngamarta apa pancen duwe perlu kelawan wong atuamu mara matur marang wakmu ing ngamarta ngger bocah bagus kakang antasena piye aku pokoke sing matur ayo kowe sing kawogan kowe kok aku ming meng... dadi pengawalmu nek kira-kira engko ana apa-apa mau ora didum to kowe sing matur nek eneng masalah aku sing rampungi penak kene ngono ya hmm. aku tak matur ya wis kono matur sing cetha ngene ya wa nuwun sewu sewu sewu kalepatan aku nyuwun pangaksama sowan kono negara Ngamarta kuwi ora butuh karo panjenengane wa dharma kusuma tegese aku sowan ora kepareng matur ngersaning wa dharma kusuma ya gene sira matur kaya mengkono nggir ya merga nalika semono sejatine aku wis sowan ning kasatriyan madukara nanging tinemune kasatriyan madukara suwung nalika semono kanjeng ibu ora paring dawuh yen to paman utawa bapa janaka kuwi sowan ning negara ngamarta mula aku terus sumusul ning negara ngamarta kepasang yuk ya katujuh ngene dina iki ngamarta lagi wae anake pasewakan agung malah aturku iki mau Muga-muga dimirengke dening sagung para pinisepuh, sesepuh pepundenku wong tuaku Pandhawa kabeh, utamane Bapak Janaka. Arjuna kula enten dawuh. Anakmu butuh karo kowe. Wisandene aja gawe wirang. Ijeneng pasewakan agung. menyang ngendi meneh nggonku bakal matur yen ora eneng kene. Mergo bapak kuwi ora tau eneng dalem. Nek ora suwane negara Kamarta, ora kondur ning Madukara, ning Ngelana tegese tindak alas munggah gunung medun jurang. Angga nggone ngupaya. Ngono nggih. Iya. Gandeng wis eneng kene aku tak matur. Kowe arep matur apa? Ngene ya. Bapa Janaka sak temene aku kuwi arep mungkasi jejakaku. aku. mungkasi jejakamu piye mergo aku seneng karo suwidining wong wadon aku seneng karo suwidine wong wadon mongko pangrasaku wis gatok ya iki ing di paringake dening para jawata supaya dadi jodoh kramaku mula tekaku ing negara Ngamarta kuwi aku arep nembung karo Bapak Janaka aku arep rabi Bapak arep rabi karo sapa Neng nasun Bapak janoko rasa kaget lho, rasa kaget. Wisang geni gue wes cilik wis opor bebek terusnya mentah sama edw. Aku ragat uripku yo ya tak ragati edw. aku rataunyun tau nyuwun Bapak Janoko, aku ngopo-ngopo tak lakoni Orang tahu tau di marang panguwasaning Bapak janoko mulo. aku arap rabi ki, aku arep rabi edw. ragat ar tak ragati edw. aku main kepengen matur karo Bapak janoko mencukup cukup mengestoni wae tok til Aku ora njaluk apa-apa. Ya aja ngono, Ngir. Kowe kuwi isih kedunungan utawa isih duwe wong tuwa. Ana tetembungan anak pola bapak kudu kepradah. Janaka isih meger-meger teko kowe arep rabi dhewe to. Nyono cerak nyono yen to padha ngira Janaka kuwi wong tuwa ingkang kurang tanggung jawab. Mula kepiye wae kudu wong tuwa ingkang rumagang karya. Aku ingkang bakal ngragati, aku ingkang bakal nyukupi lan aku ingkang bakal gawe srana kelakon penjang kamu rabi karo pacangamu. Kuwi tenan. Iya. Lahir batin, lahir batin. Kakang Antasena, piye? Sekseni ya, siap. Engko nek nganti bapak ora gelem ora gati, ora gelem nyukupi, piye? Wis engko tak leboke koran aja kuwatir. Nek Paman Janaka Cidra Mubaya tak leboke koran. Paman Janaka difoto terus mripate di strip ireng. Us. anggemu wong tuaku ki penjahat lho piye? Ayo wis ngoncati janji kok. Nekseni wae. Yo tak nekseni, tak sekseni. Nek pancen Bapak Janaka sagung ragati sagung nyukupi aku seneng, aku marem. Tegese aku isih dianggep putra dening Bapak Janaka. Mesthi wae kowe anakku. Sapa ing ngarani kowe dudu putra Maduka ora wisanggeni. Kang mangkono Blaka. Prasaja putri ngendi ngendi dadi pacangamu. Ora liya kejaba mung putri saka pertapan Cakrawala, anake Begawan Dewa Kartika sing jeneng Dewi Kencana Resmi. Mula kang saka kuwi aku lamarno, aku rabekno, aku cukupono gandeng Bapak Janaka wis ngerti calon pacang aku nggonku bakal tak jak urip bebarengan kuwi mau Bapak. Wah, syukur. Wah, rasakno kowe saiki. ora gugu karo gunemane Werkudara pikiran dhewe kahananmu Werkudara apa meneng dhisik iki sing mumet ora meng kok Janaka ning aku ya bingung wah lha kok dadi wis anggen kok duwe penemu kaya mengkono kuwi wah bocah kuwi le tepung nendi ta ya wis anggen apa yen upama liyane putri saka Cakrawala piye mengko tak lamarke yen perlu widodari kowe matur widodari sapa mengko aku kang munggah ning kayewangan bakal tak boyong turun ana ing janaluka wis anggeni ngapa to kok bapak ketok bingung kuwi ngapa wis anggeni apa iki mau bapak penemban duna rawuh bapakmu aku dijaluk supaya sowan ing negara ngestina kuwi gatine wigatine bakal dijaluki tulung kelakon ing daup lesmana mandra kumara lho karo sapa padha karo pacangamu. Lho lho lho. Padha karo pacangku? Iya, ya iki putri saking Cakrawala, putra Begawan Dewakartika kang aran Dewi Kencana Resmi. Mula nggir, yen kowe mesake karo bapakmu, golek ganti wae. Aja putri saka Cakrawala mesakno bapakmu ing saguh karo Piyai Ngestina nggir. Piye, Kang? Ayo aja gelem. Rabi kok gonta-ganti ora. Kusik, aku seneng karo sapa ni? Aku tresno karo Dewa, Dewi Kencana Resmi. Nah, nek tresno karo Dewi Kencana Resmi ya wis kuwi. Wong sing jeneng Rabi kuwi keplok kudu tangan loro lho ni. Katresnan kudu manunggal. Ora iso Rabi kok keplok tangan siji, ngono kae. Wong tuwa nyebutake wong ki nek Rabi kuwi gegarane seneng, kenceng, kepareng, wilujeng. Lho lho malah komplit to. Lah iya no. Gegarane seneng, seneng. Wong ki Rabi kudu seneng dhisik. terus kenceng sing kenceng atine temanten loro kudu kenceng atine mergo bakal napaki gapurane urip netepi marang kewajibane urip sing kakung netepi marang kewajibane kakung sing putri netepi marang kewajibane putri kudu kenceng atine ngono kakang ya sak banjure kepareng nek kepareng kuwi wong tuane temanten lanang karo wedok wis mathuk mergo wong rabi ku ora kok njodokke karo temanten loro tok ning uga ngrukunake sanak kadang mitra kawruh tangga teparo lan sakiwa tengene kuwi kepareng wilujeng ora ketang ringkes diwilujengi nganggo disajeni nganggo digaweke bancaan nek sing wong ora duwe ya digaweke bancaan sing sak cilik-cilikan nek wong sing sugih ayo seneng-seneng nanggap lumrak lho nanggap wayang angguk lan sak piturute kuwi tumrap aku Dadi nek wong wis duwe pacangan kok kon gonta-ganti nek upama kowe gelem berarti kowe iki kuculuk tenan. Nek kowe ora gelem, kowe netepi marang jiwa kasatrianmu. Ah, wis anggene. Kowe ngmili ya ya, kowe tak kandhani wis ta. Sejatine Dewi Kencana resmi kuwi ora patiyo ayu. Mergo kuwi wong gunung. Putrane Begawan Dewa Kartika, papane kuwi ana ing pecrabakan dhuwur gunung, ana ing pertapan Cakrawala. Oh. Kencana resmi iki pancen ayu, ning sikile mletek-mletek. aja gelem, aja gelem, aja gelem dijawab karo si kan. Ah, kowe kowe golek ganti, kowe golek ganti, aja gelem jawab karo kantor resmi. Kowe milih putri saka lima iki pirang-pirang tak kandhani. Wah, ayu-ayu. Tur kuning-kuning. Tur gemah ripah lo jinawi. Putri kok gemah ripah lo jinawi? Anu, lemah gemulai maksudnya. Mengkleru lah kok omong. Ngono? Tur kabeh nganggo tata susule Tata Susila. <laughs> Ah, ah Tata Susila. Ngono. Kowe milia, milia wis anggeni. Gage, kowe matura. Apa njaluk ijol telu? Apa njaluk ijol papat? Apa njaluk ijol lima? Neng aja putri Cakrawala ya wis anggeni. Putri Cakrawala iki bakal didhaw karo putra Ngastina ya kuwi wayahku Lesmana Mandra Kumara. Kowe ngalau ya ngger. Apa ya klakon Lesmana ora klakon meneh gone Radhaup. Ngono? Apa ya kelakon Lesmana ora kelakon dawuh mrene karo putri Cakrawala? Apa kowe ora mesak karo Lesmana Mandrakumara wis anggeni? Kowe golek ganti ya cah bagus, golek ganti, golek ganti. Mesakno bapakmu kemringet karo, mikir kahanane. Apa kowe ora mesak karo kahanane wong tuamu si anakku si Janaka wis anggeni? Aku mau ora wis matur to. Yen bapak Janaka kuwi ora usah dadak nglamarke, ora usah dadak ngetokke ragat. Aku arep nglamar-nglamar dhewe, ragat-ragat dhewe. apa gak tak cukupi dhewe aku ora bakal bobotik karo wong tuwa. Mula kang sangka kuwi dina iki yen Bapa Janaka dawuh supaya aku ora dawuh karo putri saka ing Cakrawala atmajaning Begawan Dewa Kartika nuwun sewu Bapa penep. Aku ora bisa mituruti dawuh ing Bapa Janaka. Taun ana nadyan dipalang segara, dipalang gunung aku ora bakal kendang gole tansah gayuh marang gegantilaning atiku. Mula kang sangka kuwi yen Bapa Janaka ora iso ngrabek karo Wisanggeni. geni lenggah sing payoga bapak ora usah dadak bingung sekecake lenggah ning kene are tak lamar dhewe are tak dalem dhewe oh kakang ngentosino piye ayo metu kok kene nglamar putri cakawala yo tak tutke ni wisanggeni kakang penemban durna katone kasembadan apa kang dadi sediane kakang penemban durna nggone boyong marang arep den janaka mula aja sok ngombe karo Begawan Durna. Aku nek wis gelem diutus dening anak Prabu Duryudana, nek nganti ora bisa rampungi pakaryan wirang bebarang Dipati. Iya, Kakang, iya, aku percaya. Pripun yang kula sios rabi napa mboten sidah, sida aja kuwatir, aja kuwatir. Sampun mboten kiyat anggen kula kepi-kepi lan kumacelu. tansah gegawangan wonten ing madoning netra calon bojo kula putra pertapan cakrawala putranipun begawan dewa kartika namipun surya kencana kencana resmi kencana resmi yang oh bakal lakon bakal lakon resmana ora resmi menak mesti bakal lakonannya di marang putri ing cakrawala macaning begawan Dewa Kartika lan kencana resmi wis ta kowe bakal kelakon daup Lesmana ala dala guyu nganti kaya ngono saking remen kula ya ya hmm, hmm, hmm. benjang kula kalih sinten oh sawangen sawangen pamanmu madukara wis tekan kene iki sing bakal nglamar karo kencana resmi. Wo la blai. Lho. Blai piye les mana? Malah kuatir mana kula mengke gek-gek kencana resmi pindah ke lain hati. Karmu remen kale paman Janaka la kula kujur. Oh, Janaka ora duwe karep dadi garwa marang kencana resmi. mriki bakal nindakake wajib nglamarake kowe supaya kowe kelakon dawuh Lesmana. Estu nggih Yang, hmm, tenan. Wah. Ha, ha. Remen kula. Sesok kula nek dadi manten mboten sah nganggo klambi. Lho. Ora nganggo klambi piye? Nika lho sing ngangge kupluk. Terus jarike dicangking-cangking. Oh, kae jenenge cara kraton basaan ngono kae. Nah, ning mboten digebyur. Ora basan ku ora digebyur kuwi cara kraton jenenge basan ngono kae. Nah, ngonten nika. Terus kencana resmi kula gendong teng pundhak, kula jak mlaku. Ah, ha, ah, ah wis sakaremu, sakaremu. Mangke terus remen-remen nggih yang heeh uh, heeh uh, uh, sak dening anak Prabu Dulur wong tuamu dhewe. Kowe njaluk seneng-seneng cara apa? Kowe njaluk seneng-seneng cara apa? Wayangan apa ketoprakan apa nanggap kesenian kabudayan negara Ngastina sing adiluhung. Hmm, amang ah. Kula pengen elektron. Penyanyine sing okeh. Tur sing roke cendhi-cendhi. Ah, lah, wis kowe iki kepiye to, Ngger? Wong kowe iki wong budaya kok malah kaya ngono. Nggih, yang pokokipun kula klakon dawuh, mesti klakon, mesti klakon. Wis nggih ditatak-tatake atine. Ora suwe meneh kuwi mesti klakon dawuh karo Dewi Kencana Resmi mergo wis ana rawuh Raden Janaka. Nggih, yang patih matur suwun yang Durna. Ya, ya tiba padha-padha. Sak banjure piye Kakang? Nggih, sak lajengipun kados pundi, Yang? Dik Patih. sampean dhisik ana laku, ku marep wonten ing pertapan Cakrawala mergi niki enten bab sing mutawatiri mutawatiri pripun niki mau kula tekan negara Ngamarta lagi wae nanti karo Janaka tekane bisa ngendi kali Antasena mongko wis anggene ya kepengin dawuh karo Dewi Kencana resmi saking pertapan Cakrawala nah sampun ngantos kruminan wis anggene ana Antasena kudune sampean luwih dhisik lakune prapta wonten pertapan Cakrawala nglamar kamu Kencana resmi mongko mundak kedhisikan bocah loro sing kurang nika kala wau Oh nggih. Nah ngaten kula dhisiki laku sampeyan kalih wayah kula lesmu ana mandra kumara menapa dene Raden Janaka mangke sumusul dhateng lampahipun para Kurawa. Nggih, nggih nek kira-kira Pendhita Cakrawala jenenge Begawan Dewa Kartika gondheli anake. Oh, ampun wigih ringa-ringa. Perdakan Cakrawala diopong, diopong. paman betorek mboten beto nggih. Beto sampun beto. Nek mboten kula sambuti. kula gadah 8. Eh. Lek kula ngapusi ngene yoga, yoga niku. Melumpuk tenggen kula. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Nek mboten ngoten dak do ngleleng. Nggih. Mingreke kok marahi ngleleng. Lajeng sak menika kula mangkat riyen Kakang Penemban. Mang mangkat riyen Dewate, Mamarien. Kula ngrumini nggih, Layak Mas Sarujo Kusuma. Nggih, Yang Mate. ampun nganti gagal lo ya boten kakang ngontoseno iya nih gumun setahun jenggeleng serendeng lah kok tinemune nggon nyuwun pangestu karo Kanjeng Rama Madukara. Kanjeng Rama ora ndombani marang aku nanging malah ndombani manten saka Ngastina. Nek tumrap aku iki dadi pamecut tumrap kowe. Pamecut piye? sing ngalap kencana resmi anak begawan Dewa Kartika ora mung kowe tok ning uga Lesmana Mandrakumara. Saiki ngene. Kowe niat tenan ora Rabi? Loh niat no. Nek niat mangkat tekan pertapan Cakrawala. Mengko nek ming eneng Kurawa sing dadi kepalange utawa Lesmana Mandrakumara sing dadi kepalamu. Kowe wani Gelut rebutan wong wedok. Wani. Bagus. Kowe engko takdu karo Lesmana aku ngajar Kurawa. Ngono ya, Kakang. Heeh, mm -mm, wis sandung gawe. Mengko nek lakon aku daup terus sing dadi wong tuaku sapa? Aku rasa kuatir to. Wong kowe ora iso tanda tangan kok. Acap jempol sikil ngecap bathukmu apa piye? Lho ngono e rak nesu to. Aku ke wis rene ngewangi karo kowe isih tok paido. pokoke engko wakile aku, seksine aku, nek engko naipe ra gelem ijabe ah, jotosane. Sapa-sapa karo tok jotosi men mendemok. kok. Lho. Sakarepku pokoke. Kowe iki satriyaning praja ora kena kaya ngono, Kakang. Ora, aku mesti ngomong goroh kok padake ora. Wis nek ngono ayo mangkat. Digelak lakune ya, Kakang. Ya. Kowe metu bumi aku tak mambah ndir lakumu banter metu njeron bumi aku lakuku luwe banter ngambantir gantoro mengko ketemu ning pertapan cakrawala yo ning aja ninggal mlebu pertapan lho ora kakang yo yo madyaning pertapan cakrawala mapan wonten lengkeng gunung gunung-gunung manghayat rumambat margi nganjuk madyaning pertapan tinanduran reksa ageng urup bebanjengan madyaning pinggiring marga satemakating alidum jroning pertapan Cakrawala sinteng lenggah madyaning pecrabakan angrengganing pertapan menika to warnane pandita ing sampun kladuk yuswa peparap sang begawan dewa kartika sang topo begawan dewa kartika pandhita buntas karo sidik paningah itu sabarang pangandikane dadi kawimbuhan kasinungan ngelmu kadigdayan kanuragan sekti karintang jayaning perang mila dadal muka katasan jaring para cantrik mangyu dijanggan indung-indung ulu ing samya mangarsa mengersaning sang wiku dibya ana ngelmu ning sang penemban Paran dening mangke datan wonten cantri ingkang cinaket ngersaning Sang Wiku nedeng lenggah madening pecrabakan. Kejawianmu. Sowanipun Alindring Traju Trisna. Negi Sang Prabu Setijo Bumo Naroko Suro Mabukoh Susilastowo nyembah pepadaning sang wikudibo dadi gurawalan penggaling sang topo begawan dewa kartiko dupi dereng pono nenggi kalawan sang noto yang raju trisno mikrosi brahme cah swasono arsama darpangan dikan sang begawan dewa kartiko mangunu jeneng pangan dikin lisan Oh, Mas Tunomo sidam sekaling bawono langgeng. Nuwun sewu, anak Prabu sampun kinten kula cumalena wonten nanjangkar dhateng jengandika nanging nitik dhateng yuswa panjenengan menika sak anak kula mila boten lepat menawi kula nyebat dhateng anak Prabu nadyan dereng nate wanuh panjenengan menika sinten wingking saking pundi sinten jejulukipun nggih Gunamit pasang Kalimantan Tabi tina bening lo duni dumawain tawang tuwang penemban menaik batu kondangu dateng jasad kulo awon tanpa warni kulo menikah nalindro wingking sakin garing teraju trisno Wonten ingkang sudi nastani dhateng kula, kula pun setijo bumo naraka sura. o oh, o oh, o oh, oh la dalah. Ih, kula nate mireng asmanipun nanging dereng nate pinanggih saha mangertos dhateng pun, malah gladi wanuh gulang tepang kula pandhita ing cakrawala peparap kula begawan dewa kartika kleresan menawi mekaten peremban dene sowan kula menika mboten kok klentu nanging nyatanipun leres ingeng kula jangka panci pertapan cakrawala mriki Numun sewu anak prabu teka paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa Sumeng panggen kula kepengin sowan dhateng Paduka, Penemban Dewa Kartika, krana badhe wonten atur. Enggih kula kunjukaken ngersa Paduka Sang Penemban Dewa Kartika. Atur menapa nggih pangandikan menapa ing badhe Paduka aturaken dhateng ing bapa wonten ing pertapan Cakrawala. Penemban wale-wale menapa? Estunipun nadyan kula menika sampun jayeng bawana Nyakrawati mbau denda wonten negaring Traju Trisna. kula ambawahi dhateng pinten-pinten negari jajahan miwah kula mangreh sagung kawula dasih negaring Traju Trisna kula ugi sampun nambut saning akrami malah sampun kula jemenengaken prameswari wonten negaring Traju Trisna inggih menika pun Nyai Ratu Haknyonawati nanging kawuning ngono premban sampun mataun-taun anggen kula mandhut saning akrami wadine mboten atut mboten runtut dhateng semah kula Dono piyambakipun boten saged nglanggati dhateng sak tatanipun priya lan wanita. Pendak-pendak kula caketi tansah ngos sajake wa Mboten purun jagongan kalian ingkang putra pun Tradu Tresno inggih pun Stijo Bumaraka Sura. Wanci ingkang prayogi peremban kula nanting dhateng Prameswari ing Tradu Tresno inggih menika pun bojo kula Haknyonawati. Benjang menapa piyambakipun menika purun nglanggati dhateng kula, purun ngladeni dhateng kula sak tataning tiyang jejuduhan. Wanter aturipun bojo kula pun Haknyonowati pun purun nglanggati utawi ngladeni dhateng kula nanging pun nyuwun dipun wayuh penemban. Lho lho lho lho mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Ing atasipun sampun kajemenengaken Prameswari lah kok nyuwun dipun wayuh menika nuwun sewu nembe sepisan menika kula ngawuni ngani teka wonten setunggiling pawestri ing sampun winengku ing kakung purun langgati dhateng kakungipun nanging kedah dipun wayuh wanita sanes mekaten pamutahipun Yayi Dewi Hatnyonowati penemban nuwun sewu lajeng pangandikanipun ingkang garwa menika kados pundi aturipun Prameswari Yai Dewi Hak Nirowati piyambakipun sagah nglanggati dhateng kula waton kula saged hamboyong inggih menika putra ing Cakrawala atmajanipun Maduka penemban Dewa Kartika ingkang kawangi Dewi Kencana resmi mila sowan kula ngersa Maduka penemban inggih menika namung badhe ngebun-bunin jangan jejawah sonten penemban dinten sak mangke menawi kepareng putra panjenengan inggih putra-putri ing Cakrawala Yai Dewi Kencana resmi badhe kula boyong wonten negaring Traju Trisna kinaryan jangkepi dhateng kabagyaning manah kula penemban tumaratap penggaling sang begawan Dewa Kartika dupi midhangat aturipun nenggenalin dening sang Prabu Stija Wanaraka Sura parandening mangke datan kawas sing pangandikan dadak sakala Suwanipun satrung drup geni bambang, wisang geni mah rat Dumrojok tanpa harapan dadosaken kaget nata ing Trajo Trisna wau. Wow. damel kaget raos sing manahipun tiyang sepuh wonten lancur-lancur muda tumaruna. Ingkang rawuh wonten ing pertapan Cakrawala menika sinten? Nuwun sewu Pramban. Yen Pramban nyun priksa karo aku, aku sapa? Ditepungake aku satring drep sila geni. Jenengku Wisanggeni Pramban. Oh, Raden Wisanggeni menika niki to priyayine. Lho wis tau krungu jenengku Eh, sampun raden angin kula dereng nate pinanggi piyainipun iya aku wis anggeni perembahan oh syukur syukur wah jan putra satrio kondang atma janing raden janoko menawi mboten klintu lho iya bener weh lah pancen baguse padha karo bapakne engkeng wingking sinten kira-kira ngerti aku ra yo mula kowe prasaja jenengmu sapa ngono yen mremban tam kon karo aku jenengku antasena mremban oh raden antasena iya mremban kang masipun wisanggeni oh oh kakangne wisanggeni menapa inggih putranipun raden janaka waduh bapak ora teko kondang Ya wis ditrimak-trimake bapak kula lan jagat lan curing bawana. Ya wis apa anane wae. Aku kakangne wis anggeni ning aku ras tunggal Rama ibu, Mbah. Loh, mboten tunggal tiang sepo ora. Lah putranipun aku anake Raden Werkudara. Kowe ee eh, ee eh, eh, anake Raden Werkudara kula nate mireng malah pasuryanipun nate sumerep Raden. Wo lha Bapakku yo gleleng. Lah iya, Jan aku awak dhewe iki anake cah gleleng-gleleng jeneng yo. Heeh. wonten menapa Raden dene jeneng andika rawuh wonten ing mapan mriki? Kosek penemban. Iki rak Kakang Bomo to? Iya, Yayi wis Lho lho lho, kok seneng kene? Ya wis sawetara wektu. Weh, lah syukur syukur slamet. Yayi wis Slamet Kang, slamet. Lho iki rak Kakang Bombay to? Bomo. Hooh, oh, to? Oh, iya, Dimas Antasena. Slamet Kang? Iya, pangestune Dimas Antasena, slamet. nggonku sumana ning Cakrawala. Iya ya syukur syukur. Ketoke kok ya arep modho karo kowe iki ketoke iki. Dadi saingamu ana telu. Ora apa-apa ora wedi aku. Arep saing pirang-pirang aku ora wedi mergo aku nekat kepengin rabi karo putrane penemban iki. Oh, pengen rabi kalian anak kula to. Waduh malah krungu lho. Aku cerewet wae kok. Oh, senengane ngono kuwi to. kakangne dinek cerewet-cerewetke ora. Mula menengo to, kowe iki ming pengawale kok rame lho. Purbawasisa ki eneng aku. Oh iya, iya. Sowanku mrene iki arep ngebon-ebon esuk ya jawah sore penemban. Kula sampun ngertos panjenengan sampun merasanan, badhe kepengin daem anak-anak kula ora ngaten to menika. Iya. Prasaja wae aku kepanduk bedore ngatresnen kawan Atmajamu Dewi Kencana resmi. Mula penemban. penembahan nyuwun bebono apa, pepanggil apa, reruba sing kepiye? Ngendika? Aku ora bakal wegah golekake. Sarta aku ora bakal wegah goleki supaya kelakon penjangkaku nggonku dawuh karo Atmajamu Dewi Kencana resmi. Kuwi tenan penembahan. Prasetyane nganti kok yen aku ora kelakon dawuh karo Dewi Kencana resmi, iki mengko aku trimo golek dalaning pati. Lu wong ora nyamur pigelaring jagat eseming rembulan penembahan Dewa Kartika. Eh, eh, eh, rekat lampaing rata tanpantara prapteng prapteng sukune ngarepe ram kang tumingal om dereng paimpa sami mbal wacana tumrajak tanpa larapan patih harus ngene kadhaken sangya para sata kurawa menika sinten mlebet pertapan kok jejogetan menawi dipun kemarengaken kula badhe nyuwun mriksa penemban yen kowe durung tepung karo aku ditepungake wae pangkatku patih patih ngestina sing kundang patih sengkune kuwi aku tak kandhani wo panjenengan to iya yeah. kula ngaturaken bekti reki ana patih ndak tampa pangestu ku tampan ana pengemban kula pun dinggo jimat paripeh ingkang wingking sinten? Oh. <laughs> Takon karo aku. Panenggak Kurawa Raden Dursasana. Raden Dursasana. Iya. <laughs> Man, ngapa? <laughs> Nggo wangsul, Man. Lah ngapa? Hehehe. Lah wong tuwa lamur. tuh -tuh Lah piye ta? Eh, mang delok ge. Teng wingkinge penemban Dewa Kartika. enten wisang geni. Enten Prabu Bumo Naraka Sura. Enten Caedan Antadena. awi wangsul, awi wangsul. Ngapa mule? Oh, lah iki mengko nek sampean meksa kula dawuh karo Dewa, Dewi Kencana remi dobrak-abrik karo gentone muri dhewe niku. pun oh, yakin niku mbok sumpah niku tenan. Sampeyan nembung Dewi Kencana Resmi <laughs> niku do tekan niki niku ya do kepencut karo Kencana Resmi dadi sing ngalam niku mboten kok lesmana tok. <laughs> Ning lebu bisa ngerti wonten niku do jatuh cinta. <laughs> Ketara do tekan riki niki mengke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan menengok iso meneng ora kowe. tak uruse perkara Kurawa ki mung perang ngono wae perkara iki engko tak urusi rembuke wah penak wae wing paitan cangkem ah, sing temanteng perang niku sing lara <laughs> ayo mule ayo mule Nilpun gojek mawon mule warna warna ora Das pundi kreke ana mate penemban ngene aku tak kondo karo kowe ya ngene nggih bener kowe kang peparap begawan Dewa Kartika. Inggih mboten wonten kali kula Dewa Kartika. Nek ngono anakmu jenenge Dewi Kencana Resmi. Inggih Gusti Pate. Putra Ngastina wayahku Lesmana Mandra Kumara kepi-kepi kepengin dhaup karo Dewi Kencana Resmi tekaku ning papan kene njaluk anakmu arep tak boyong ning negara Ngastina. kowe pendhita gunung kowe pendhita mlarat pendhita ora duwe disengkake kaluhur dadi besaning ratu ngestina nek ora wong kanugrahan ora bakal kelakon wis ngono wae rembuku nek tok weneke matur nuwun nek ora tok weneke iki anak-anakku kurawa wis do samapta ing gati sawiga ing diri ngobong pertapan cakrawala upama kowe njaluk liru upama kowe njaluk ijol kowe kandha kowe njaluk dinaidit pirang gerobak pirang miliar pirang triliun kue kondo tak bayar kenceng waton anakmu iso tak gawa ning negara ngestina apa kowe butuh derajat pangkat liyane pendhita pengen ngrasake dadi tumenggung pengen ngrasake dadi nayaka kowe kondo tak jaluke tapa ning anak Prabu Duryudana kowe mesti bakal sinugraha pangkat sing dhuwur apa pertapanmu Cakrawala kene iki njaluk digawe sing apik kaya kraton mesti bakal lakon waton anakmu tok wenehke nek perlu pertapan sing elek iki dirubuhke mengko dibangun sing anyar kowe ora usah wragat kowe ora usah ngetokke probio Prabaya saka negara Ngastina waton kowe menehke anakmu kencana resmi ning nek ora menehke anakmu kencana resmi jaluk mati cara piye jaluk kewirangan cara piye Kurawa saguh ngleksanani apa sing tok jaluk penemban Dewa Kartika. Le omong mbok ampun atos-atos. <laughs> Oh, kula tap-tapan e, Mas. Kula tap-tapan. <laughs> Oh, ati kok ora penak to iki rasane. Ora oh, dalah. <laughs> Kono mung waton omong nantang-nantang. Ha ah, sing temandang kuwi. sekecak giman <laughs> teng riki yen <laughs> nanti dur padha ses duwe-duwe <laughs> kok ora penak rasane lunga dhisik tak keson jaya nek ora tok wenehke lara apa sing tok jaluk kowe muni nek ora tok wenehke arep mati cara piye kowe muni penemban dewa kartika apa mbok kira kula wedi karo penemban anyar katon sing mapan ana ing lengkahing gunung kene. Ora bakal wedi marang sotmu. Ayo ngendiko Kowe ngendiko kowe omonga, kowe matur marang Patih Sengguni. Jaluk ijol apa mesti bakal tak turuti. Kakang Antasena? Piye? Mbok ora meneng wae to. Calon maratuaku wis ora iso wangsulan kok kowe meneng wae kuwi pengawal piye to? Oh iya siap. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe. Ya, Netra kocak mundar andir. Oh. Mbah. Angger antasena. Ana apa kok ngadeg ning ngarepanku? Aku sing wangsulan. Lho, kok kowe sing wangsulan mergo Simbah Dewa Kartika wis ora iso wangsulan. Aku mau wis diweling, welingane cekak aos. Cekak aos piye? Engko nek ana wong arep nglamar Dewi Kencana resmi, kok ketoke kae gumrubuk wong Kurawa tekan kene nek Patih Sengkuni engko tekan kene arep nglamar dikekke tenan apa piye diwenehke Mbah asli aku ora goro ning Simbah Dewa Kartika njaluk ijol ndas Patih sing ora kanggo Mbok sing apik jaluk ijal apa ndas patih sing ora kanggo. Ya, nek pancen kowe butuh ndas patih sing ora kanggo tak tugelke patih-patih jajane negara Ngastina. Dudu kono-kono. Ning jarene Simbah Dewa Kartika butuh ndas patih sing lambene jewewek. Ngono. Terus karo sing teko ning pertapan Cakrawala. Asem iki. Aku kuwi metu ra, Mbah? Metu ra, lunga ora? Ora lunga pati tak joto Wis beres ni, beres piye? Lah ya wis tak lungake kok. Lho, kowe iki ora kok nglungake ning kowe mbibiti perkara. Hmm? kowe mbibiti perkara. Aku rak mung kandha karo kowe mbok diwangsuli. Lah kok malah tok tantang? Sing aku nantang sapa? Wah, jan setan tenan sasi siji. Ping arek rabi kok ngrepotke wong gerang. Hm? Sing aku nantang sapa? Lah ya ora ana. Lah iya lah kok kowe kumecap nantang karo Pate Sengkuni, monggo kae nggo wadya Bala Kowe sing nantang lho, sing miwiti bathikane ora iso babar dudu kakangku. Wis, do anteng ning kono rasah domel ngono. Tak amuke kabeh. Napa? Sentul ya anak. Bener kandhamu le. Kandha kula pripun? Antarsena sing wangsulan karo aku ning omongane nyelekit. Mulih pripun kula kok ora krungu. <laughs> nyelekit pripun? Kencana resmi jarene arep diwenehke karo Kurawa ning Begawan Dewa Kartika njaluk ijol ndas sing muni wonten Antasena. Ah, cangkeme. Ngono wong tuwa kering kewingan kok le bengok sak kayang. Aku lho nek krungu pun kula potel teng ngarep kula wau kok. Dengkulmu melacat kuwi ora. Syukur dandani kok ngayal. Sampeyan niku dumeh gawa Kurawa iki ra jamak-jamak wong Kurawa niku nek gelut rata'u tau menang. <laughs> Ndekno Allah, Jalu ijol apa? Jalu ijol dhuwit ora wong kula kok temangumuki dhuwit sampeyan niku sing ngawula karo dhuwit. Nek Pendhita Dewa Kartika niku ora tau ngawula karo dhuwit, apa melih wis sanggeni Antasena niku ora jeneng karo dhuwit niku sirikan, malah dikeki karo wong sing ora duwe ora duwe niku. Wah kok langsung bari kaya ngoten mula kula. <laughs> Etok-etok golek udut. <laughs> Ning jane minggat. <laughs> Ah wedi kok kula jujur mawon wedi kok. Niku bejo sampean ping diwangsuli nek terus pres pres pres sampean diantil kula diantil. Lah ya diloko to. Terus ribut. Maju. Omoh. Koplinge rusak. Kowe rasa dadak ngelucu to, engko gara-gara wae. iki waktune wis mepet tak kandhane. Ndang cekat-cekat karto marmo kon mlaju. Nggih, kula kan maju ning kula mboten lho. Eh, ra ketang lho. Kula mboten pokoke main karto sak kancane. <laughs> <laughs> Sukawati lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya oh ora nanggono magawe kelariro wang-wang oh temu wong tuwa sikil duncalke kowe rene arep ngopo ngelabrak kowe. Ayo rasa dadak omong-omongan. Bres-bres ngono wae. Wani rasani karo Paman Patih Hari Sengguni. Aja kok rasani, kon ngajar makmu cilik aku. Doyan ta kanan. Patih cangkeme elek e kok. Sepelek. Ya ngopo Pak Di? Ora meneke kencan resmi tak kendarat dening wong tuwa. Ayo, nek pancen Pak Di sing ngalahke Antasena jajal. Ning nek kowe tetep maju ngrenggalake Antasena, aku ora tanggung nek padhe-padheku kurawa do keweangan karo Antasena iki berganing padimu. rai selilit selilit batukmu kuwi Pak De Durmagati hmm areng apa Nglablak kowe Karto Marmo sing wong genep kowe kalah karaku Swatama sing digonggong karo Begawan Durna kowe kalah karaku Ha kok kowe Oh, uh, jaleng e. ngece kalau aku kowe Ora jenenge cek warung apa? Sing penting nyatane, Dul. Ayo. Nek pancenar nantang Antasena, kowe ngejak piye? Iki tangan tengen jalatan. Mm Tangan kiwa lumah sakit. Anjajal. Ah, Aku tok pengen ning jaratan. Ungalno jajamu. Yo. Mentul. Ya. E. Lho lho ora. Piye? Lho lho wis ngantem urung e? Wah, jigel. Ngece tenan. Wis bola-bali e. Oh, wis to iki mau to. Wis. Ora krasa asem e. Lah krasa mbayal. Semplak we. Mutal we. Nyong burine, mutal. Buri. mesti kowe. Wilang bebalang aku Antasena. Ayo, aku Pak Demo e. Aku wong tuwa e, eh. arep cilik wong tuwa. Mm Aku dibales. Piye? Aku dibales. Sadar ora kowe ngomong ngono kuwi? Sadal. Sadar kok sandal. Sadar. Kowe muni kon balas ngono sadar. Eling. Eling. Omong kanthi sadar. Omong kanthi sadar. Nih, sirah kaya gini. Nyo. Unek kurawa kelong si jimbo lah aku. Unek nganti kurawa ku kelong si ji. Kudri catai satu seminggu dari sangang puluh songo aku ngerti lho. Kok dati gue nantang untuk sini kon males. Hmm? Dingen-ngen sih. Yowis lah, lah situ lah. Ah, semi telatapan ya aku. Gini rawani udah neng Tonton wong pirang-pirang aku nek nganti ora tok bales aku wilang bebalang aku padhemu entosin aku iki mbocah wingi cole muncul aku wong tua kok nganti ora tok bales iki isin legane ngati siwala kula saya lilis saya banter saya banter saya banter sowan. Heeh. Mm -mm. Nah. Antasena ngamuk. Ngamuk dan cilaka. Wis tok tandangi. Pun wis kabeh ngerekan saiki Antasena ora tau menang, ora eh, tau kalah nek kalau kula wae. Ha iya. Apa meneh kok kowe? Kula antem niku menang mawon, Man. Hmm? Tak antem buat ngonten menang mawon ning lho, tangan kula nganti abuh. Oh. Liko nu blas ula tatu, blas ula lolo. Monggo tangan kulo abuh. Mm Ciloko. Ayo. Ah, Terus? Kulo tantang. Malesen aku pak demo. Lagi omong dugang cangkem kulo. Ayo wong nganti bengok slo banget niku lek mandek dijejeli sikil cangkem kulo man. Cuandak buanting buet munggul duel banget man. Nganti oh, nganti niku wong. Cip. Tun. Melek. Melekan. Arep maju ora? Enten gone wae. Isih maju ora? Maju lho. Nek maju nggawa gawan sisan. Nun. Nggawa gawan sisan. Nggawa gawan. Heeh. Ran duwe. Lho, ah, ha sak-sak iki lek sapa-sapa kuwi. Saiki ya. nanon-nanon tak buandem mbah to modar. Saiki maju. Mong-mong-mong suwe. Antasena. Wah. Kareman kula. Waduh. Guayane Antasena kamer karemanmu ora. Mangka to. Kowe iso mateni Antasena mboyong kencana resmi, wah ganjar duit pirang-pirang, emas pirang-pirang, citasi. -pirang. もガガガガガガテンしない setan tenang apa member patih kok dilumpati sirahe pancen citra iki wong randi tatanan kok ngati-ati lho cit ngati-ati le menang gede bebanane cit apa e, Dik? Mo tandang. Leru. Mau repot, Pak. Meripati abang. Oh, wis klebon segelas. Oh. Mulane kendel. Aku aku nak wis ngombe anggur uh, karo sapa-sapa ora wedi. Oh ayo. Nenek-nenek entuk musuh, bojoku tak jotosi. Oh. Edan tenan. Wong kok kaya ngono lho. Lha iya. Terus rene arep ngopo? Dawuh paman papa-papate Sengkuni, aku kan kon-kon ngelabrak kowe. Ngelabrak aku. Hmm. Wani po? Ora. Lah kok tekan kene? Lha aku wangun-wangun kok ya. Go go go go go wangun-wangun. Oh. mengko aku aku ndak di di dukane papa papa sesengguni ha terus ngopo neng kene jagongan yo ora apik ngene apike kowe karo aku beban ketok nyambut gawe perang ning entok entok entok entokan Oh, ya. Itu-ituan. Heeh. aku dikidiki ra nyambut gawe. Iya. Tantangan ya. Hmm. Tantangan-tantangan beben-beben sengkuni krungu. Iya. Wantone nang. Ah, dasar men sengkuni kruku? Iya. Piye Pak Deji Traksi? Wedan. Kok ora gelem mundur manake Dewi Jati Kencana. anu kencana resmi? Ora. Kendarat tangane citraksi gagagagadang sirammu. Maju legane. Ihi mergane matimu. Ku gamelan ra. Rasah. Ben doleren. Oh iya. Eh etok-etokan lho. Heeh. Ora ngantem tenan. Oh iya. Waduh, waduh, waduh. Wah, lagi iki aku kok karo nguturi Pak Deku lagi iki. Awas modar kowe. Aja entuk. Wah, lakon remuk igamu as. Hut. Wah. Hut. Nganggo jengkelit barang men-men ketok kemringet. Oh iya. Mati kowe, mati kowe. Udus. Kowe ngantem, men aku tak tiba. Wo iya iya iya. Remot dhewe kok kowe. Oh iya. Wah. Sandak. Umbul kene. Nek ra kuat rasa. Ah, aku melu ngombal. Ha eh. ah, wong ora kuat kok senengane ora. Dis. Kowe lah. Ora kaya sak gedhakane iki kok citrake kok gleleng men. Kok wani ronto sentok. Weh, nek ra nonton wis ora. Hot. Keseran. Oh yo yo ora ngerti kok. Ah, aku mau ora kaya ngono kok. Kok kowe keseran. Yo. Wow. Waduh. Wah wah wah wah. Waduh. Edian. Eh, Hot. Wah. Wah. Waduh waduh waduh waduh. Cieka. Cian dak sirai sep. Anem kesio. Wah. Hop hop. Rasa dumbulke, rasa dumbulke. Iya wis rasa itu. Ush. Loh, kok meneh kono? Aku ngaku ki abot kok kowe ngeyel ora. Ah, Mas Jono. Hmm. Sesengkune rene. Ha piye? Ngono nggowo gaman. Wih, tenanan. Ora. Ah, ah, ah, aku nyekel gaman, kowe nyekel gaman. Oh ya. Tata-tata tak bisiki. Iya. Oh ya, ya. Paham? Heeh. Asik. Wis dong. Wis. Wah, pangeran pati kok bendu. Men, sak kecele. Kowe golek gaman? Yo. Wis sing Yo. Entuke iki. Wah, kuwi wis kompak kuwi jenenge wis kompak. Yo. Oh, Antasena. Piye? Aja ming tangan kosong. Hm? Aja ming tangan kosong. kene iki apa? Bendu. Iki bendu ana sena. Heeh. Oh, kok kok kok eh? ketiban bendu. Ora semprot titik dadamu, aja dudati traksi. Semono go, Pak Di. Ora tak graji cengelmu. Aja dundang Antasena. Wah, wani tenan. Sing tawet dene apa? Iki perkara metu. Ih, remuk ae kamu. Wah, jane aku ki apamu to? Mamak mamak mamak cilik. Aku ngledak dikepruk karo Antasena kok kaya ana sikil ning endas. Mak diil ngono. Nene niki wau sampean ngri nibane kula, Man. Heeh. Hmm. Ngribeti sikil kula. Oh. Kok ora ngerti nek niku sirah sampean terus kula tuntak. Tak kira nek kambil. Kambil dasmu kuwi. Sirah pateh padake kambil ora. so sari karang kesusu ya. Kowe mau perang ora? Apa perang no? Oh, wong tua katarak. Genah perang rame banget kok padake ora perang rumangsane ora. Kula wah dibiyuki batang sayu to kerubut le kerubut. ana patih. Kula aturi lerem sawetawis menika mangke boten badhe rampung pinarya Bandayuda. Awit sareng kula nanting dhateng anak kula kencana resmi piyambakipun purun dipun garwa sinten kemawon. Waton temanten kakung saged ngaturaken setunggal wujuding senjata cakra angka kalih cupu manik gambar jagat weh dadi atur kakang penembantu. Oh. para mempremban. Dawuh pangandika Paduka menika kagem para sata Kurawa menapa kagem sedaya ingkang badhe anggayuh ingkang putra Dewi Kencana resmi. Sinuwun Bhoma, kula menika tiyang sepuh mboten kenging ban cindhe ban siladan. Pokokipun kula matur sinten kemawon ingkang saged boyong senjata cakra kalian wujuding cupu manik gambar jagat menika ingkang badhe amengku garwa anak kula Kencana resmi. Nyuwun pamit penemban. tak kandhane rasa gelo ya ni. Iya, piye Kakang? Kowe krungu dhewe to dawing Begawan Dewa Kartika. Heeh. Mm Nek manten wedok butuh senjata cakra karo cukup manik gambar jagat. Ayo. Aku bingung. Aku jenengane ora tau dolan ya ngono kuwi. Senjata cakra iki sapa? Senjata cakra kuwi kagungane Siwa Ndwarawati. Nah. Wak Ndwarawati iki bapakne sapa? bapakne Kakang Setijo. Lah, coba manik gambar jagat. Aku ora ngerti. Kuwi nggone Dewi Pertiwi. Dewi Pertiwi kuwi mbokne Kakang Setijo. Wis yo. Tak damir rumuk yem bae yo. Emoh. Ning ngono aku ora kelakon daup ya Kakang. Ora rasah nangis lho, rasah gelo lho. Iki mesti engko pusaka loro kuwi digawa Kakang Setijo. Wis antaraning pengamar iki sing kelakon Kakang Setijo. Waduh. Mati aku. Aku omong ngrasah nangis. Nangis tak tinggal lunga kowe. aku kepedotan katresnan kok. Nang nganti aku ora kelakon dawuh karo kencana resmi. Apa kira-kira Kakang Ngentosena mentolo karo patine adimu lanang, Kakang Ngentosena? Bakal tak entengake patiku, Kakang Ngentosena. Eng. Eh, tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya sinumaya winaya wing asepi oh ngene bae iki nek sik ngerti kuwi rabi liyane aku luwes kok aku entuk ra entuk wakon lakon ya ning aku tak ngundang kakang garwaca kakang antarjo arep apa ayo tak kuni wangi kowe golek srana oh ngono heeh ya wis dek duntang Jaluk nomor e. Lho. Jaluk nomor nggo e, ngopo? Aku ora apal nomor HP-ne Kakang Garuk Kaca. Eh. Wis ora edan kowe ora edan. Kok werna-werna to? Nganggo aji pameling. WhatsApp. Iya. Ya wis, tak aji pameling ora tekan kene. Kartosena ki ngakune digdaya ning jebul ora nyata, ora nyata. Kowe mau sedakep ngopo? Ngundang kakang kula sak loron. Lah ndi kok ora teko-teko? Ora ana cah tak slatak sirahe. Wih, mrimo kuwi. Senengane ora? Oh, wis nang kene to. Oh, nang ngono, nang ngono. Nek maido wis sak penake dhewe. Ana apa Dimas? Sing ngondo kuwi aku. Kowe wae. Nek aku kowe mundur. Iya. Wis butuhe kowe kok ijab. Iya. ngene ora. Kang, piye? Adimu lanang wis anggeni arep Palakrama. Apa iya? Apa iya, Dimas? Tenang. Iki sing ketayalan wing aku. Lah iki sing digawe anake Begawan Dewa Kartika jenenge Dewi Kencana Resmi. Mongko sing nglamar pirang-pirang, tur temanten wedok duwe pepanggil. Pepanggil opo? Terubo. Wujute siji sendoto cakra, loro cupu manik gambar jagat. Terus Kakang Darwoto ning Ndorowati. Karepmu nyuwun ngambil Ndoto Cakra ning Kakang Stijo mlayu rono. Kowe aja nganti kedisian Kakang Stijo. Luwih dhisik kok Kakang Stijo. Yo, saguh Dimas. Nek Kanjeng ora maringake, ngamuk. Lho. Wis iki pokoke ngawur-awuran wae pokoke. Ngamuk. Heeh, mm, wani ora ngamuk ning Ndorowati. Wani. Nek wani ngamuk. Pokoke ditembung, Wah, nyuwun ngambil Ndoto Cakra. Nek wo ireng ngendika ora kena karo kaca, ngono langsung capeng. langsung dadi robot robot dengkulmu kuwi lah jare awake wis sitok ngamuk wae wis dobrak-abrik nek kowe engko arep ngamuk ora Wondorwati mikir mergane dheweke ngerti kadidayanmu yo sagu sagu sagu nek ora entuk wis anggene engko nglalu kowe sing aku sing ora trimo kowe yo sagu Dimas Jo hus karo kakang nek sak anu kakang Antarjo piye Dimas Neng Sabto Pertolo Suwan karo Ibu Pertiwi, njaluk cumanik gambar jagat. Aja krisikan Kakang on anu dicoba menara Sagora, sagu. Wong loro iki sing dadi saka gurune anak anu adik kuwi sanggene nggone bakal rabi. Nek nganti do ora kelakon, uh, aku moh ngaku Kakang kowe. Aku ora sudi ngaku Kakang Garwoco, ora sudi ngakang aku Kakang Ontorjo. Wis ketemu mangkat. Saiki Dimas, sok kemis. Ayo saiki slak nangis slak wing rabi. Yo menengko wae tak golekane. Ye, sukses to. Iya, Kakang. Ayo guyu sik, guyu sik. Guyu sik rasa sedih, guyu sik. Ora usah. Ah, ora usah yo, Kang. Kang, bali, Kang. Iya, iya, iya, tak guyu ta. Edan kowe. Seneng atiku Kakang. Ha iya, guyu sik. <laughs> Ya ngono kuwi dadi atine Kakang niki seneng. Kok lunjur mecucu sedhe raine abang. Arep ora kalkon rabi kok wis yo ditani kene. Wis karo ndonga muga-muga kowe kelakon. Iya Kakang. Yo ditani nggon sing yo ana bisa ngene. Iya Kakang Antasena. Tetuka kula ndang. sumengko pengawak bojran dan marasasi apa ta wigatine dene sowan mongko tanpa tinimbalan dening awakmu ing Dwarawati sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra ing pringgodani tadah wadono oh prabu sumengko anggen kula sowan kabian tulung ngersanipun oh prabu menika istunipun namo minangka dados duta wakilipun kadang kula inggih menipun yayi pisang dening Tripsila geni lho wis anggene kok kongkonan karo wong tuwa kasinggihan mekaten jalaran menapa wa prabu mboten mangertos pekabaran bilih kalanggan mangke kadang kula inggih yai wis anggene sampun badhe nyaketi dhateng mung kasi jejakanipun tegesipun badhe kepala krama lho lho wis anggene bakal kepala krama kasinggihan mekaten kosek to Yen wis anggene bakal palakrama banjur caron kemanten ing putri saka ngendi? Saking pertapan Cakrawala. Atmajanipun Begawan Dewa Kartika nami Dewi Kencana Resmi. Pertapan Cakrawala anake Dewa Kartika jenenge Kencana Resmi kasinggihan mekaten. Sababe apa dene datak utusan Gatut Kaca sepisan ngersaning Wak Mundurawati? Oh. Kadang kula wis anggene dicabar anggenipun nedya palakrama menawi boten dipun biantu dening Wong Prabu Ndorowati. Apa ingin bisa ndak tindakake, Nger? Wale-wale menapa? Temanten putri gadhah panggil reruba. Inggih menika temanten kakung kedah saged nyaosaken wujudipun senjata cakra. Monggo ingkang kakungan senjata cakra menika namung paduka Wong Prabu Ndorowati. Mila sowan kula wonten sanipun Kanjeng Prabu Ndorowati wonten suka lan penggalih wonten mulinging begale paduka oh, Prabu maringaken ngampel mampil wujuding senjata cakra badhe kula boyong kinarya panggil panyuning temanten putri saking pertapan cakrawala kosek to Gatotkaca kula wonten dawuh rumangsamu senjata cakra kuwi barang dolanan ora piye hmm? pusaka senjata cakra kuwi pamunahing satru sekti ora saben wong bisa lan kuat nggawa wujuding senjata cakra Lah kok dadi wis anggene bakal nyuwun ngambil wujuding Joto Cakra ora to? Aku tak takon. Kencana resmi kuwi kaya ngopo? Pertapan Cakrawala kuwi wujude kaya kepiye? Lan Begawan Dewa Kartika kuwi pendhitane kaya ngopo? Lah kok duwe anak jenenge Kencana resmi arep didhaup karo Turasing Wita Radio. Si wis anggene wae. Lah kok dadak nganggo pepanggil senjata cakra kuwi nalare kepiye coba aku tak takon. Mangga Samriko kulo badi nyun periksa. Kowe arep takon apa? Upamiyo kulo nyun ngambil jodoh kroko. Meniko kanjeng po Prabu maringakan ulo mboten. Lego lilo maringakan ulo mboten. Lho. Pitakonmu kok saja ngancam marang wakmu Ndorowati? Mboten ngancam. Naing meniko wujuding tondo pitaken ingkang putra dateng tiang sepuh. Upamo aku kondo karo kowe jodoh cokro tak gondeli kepiye? Tekesipun paduka sampun mentolo dateng wisanggeni. geni. merawi Kanjeng Gusti Prabu sampun mentela dhateng Wisanggeni. Gunane apa Gatut Kaca dadak sesedokan nyembah ngersani Wandrawati? Dinten sak mangke nek ora diwenehke wiwit dina sak mengko Gatut Kaca ngamuk ning Praja Ndrawati. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lerekin sanging risang mawe gandrung. Eh, lha dalah. Lah kok sugal ucapmu ku lho? Hmm? Apa rumangsamu Kresna wedi? Yen to krungu pangan came anakku ing Pringgodani. Hmm? Yen pancen kowe arep ngamuk ning Praja Ndarawati, ayo aja ndodhok, aja lungguh sedoan kaya ngono. Ngadeka jejeg kembarana panguasane Nata Ndarawati. Nyuwun pangapunten, Bu. badal jagat pangestu ngoro. Setyaki, ulonton dawo. Gatun koco tak anggap keramaning negara Ndurwati. Kewajibaning senopati. Yur pangabunten, sarang kulo talipi jebul leres ngendikani pun ning kengkutro yang berikutani. Paribakso kulon derek anggere gatun koco. Wela dalah. Kowe iki Senopati lho Setyaki, nyatanipun namung dipun sumuni ngambil Joto Cokro kagem ingkang putra supados gancar anggenipun dawuh kok owel niku jancane sing guwa welopo. Ra ngaten to, Bener, Paman. Lah, ra ngoten. Wila dalah. Kresna kok direbut legane atiku ya to. Nadyan Setyaki wis ora manut karo Nata Ndrawati. Gatut Kaca. Kowe ngajak pirang dina ketiban Jatacakra ora lebur tumpur tanpa dadi aja tuntang Nata Ndrawati legane atiku. kados kundi, Cakra kok dipasrahke? Lho, jare kowe butuh cakra. Kuwi gawanen men wis anggeni kelakon daup. Wah, diwas mempeng. Yun pangapunten, Wak. Ora apa ora apa Wah, jebul anakku pring gondane kuwi kendel tenan. Ket biyen. Lho, lho, lho, Ngono e kok dadak muni ket biyen to ya, matur ket biyen. Wis ngerti nek pancen garu kaca kuwi kendel. aku padha mundak ora klakon wis anggone-ngone daup kulup marata budhalo senjata cakra gawanen ning nek wis rampung balik pun wa estaken dawuh nyun pamit wa sing ati-ati aja kaya bocah cilik kebat kilat kesit kaya tatit lakune adikku lanang pringgundani yen aku ngoyak ora bakal iso nututi marang plaine si Gatut Kaca ya luput senjata cakra cupu manik gambar jagat ora iso mboyong cupu manik gambar jagat kagungane ibuku Dewi Pertiwi ora kelakon mboyong kencana resmi Katinetrane ngukara po Sabdaning kukiloring kanigara saketer Kene dunganing kong lirwowo sing pini panco Ing eh. anak kulaneng Setijo sowan ning sapta pertala ing kasinggihan mekaten Kanjeng Ibu sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadon keparang kula ngaturaken sembah sumung kenging pabekti kula kunjuk. Iya iya kula ndak tampa ora liwat pangestu ning pun ibu tampanana kasinggihan kula pun dinggo jimat. Ana apa nggir dene sira suwan? Yun mampunten ibu. Ingkang sekawit estunipun kula badhe suwangersa madhe kanjen ibu. namung badhe nyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Ketingalipun Setija menika mukti ngawi bawa Nyokrowati wonten negaring Traju Trisna, ewadene manah kula dipun gegasah dening pakartinipun Yayi Dewi Haknyonowati. Ingeng sampun matahun-tahun leladi dhateng kula parandene boten, saged lan boten kelampah ngladosi dhateng kula. Malah kula dereng nate nyenggol dhateng saliranipun inggih menika Yayi Dewi Haknyonowati. Nyonowati. Ibu Prisa piyambak kados menapa gempung ing manah kula ing atasipun kula menika titah semantah. Kula menika titah ingkang kedunungan kasampurnan. Sami kaliyan titah-titah sanesipun mestinipun mangsa kala kula menika kepengin uruti dhateng hardaning kakung ing kaduk kepanasan. Iyo dening mangke mboten ate kelampahan awit pakartinipun Yai Dewi Hak Ngenowati wekasan dinten sak mangke. Yai Dewi Hak matur dhateng Kang Putra ing Traju Trisna bilih piyambakipun sagah ngladosi sak tataning jalu lan wanita menawi dipun wayuh putri saking pertapan Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa nami kencana resmi Nadyan awrat manah kula nanging tetep kula lampahi awit gedhening tresna kula dhateng Yai Dewi Hak nanging jebul Dewi Kencana resmi gadhah panggil reruba pepinginan kepingin mangertosi wujuding cupu manik gambar jagat. Mongko nyatanipun ingkang kagungan paduka Kanjeng Ibu, ibu keparang wong ngampil mboten kitang namung sekedhap kinarya bukti lan kasembadanipun ingkang putra Ambayung Yayi Dewi Kencana resmi Kanjeng Ibu. bisa ngrasake kaya ngapa pangrasamu. Mula pun ibu tansah gegadhen kowe dadi bocah utawa dadi satriya lan nalendra ingkang kabagyan lair batin sumanding. Nanging tinemune jebul kaya ngono lakon ingkang kudu mbok lakoni stija wonten jauh. Yen to pancen kowe dadi dalan kabagyanmu pemibu ra bakal awel. Nanging sumurupa yonggir apa to sababe dene wujuding cupa manik gambar jagat kuwi nganti prapteng sapta pertala awit nalika semono Iwang Pikulun Jati Murti ya Iwang Pikulun Bathara Guru nggone nampani saka Iwang Pikulun Kaneka Putra saka kekuataning cupa manik gambar jagat nganti jemblong telapakaning Iwang Jati Murti wekasan cupa manik ambles nganti tekan sapta pertala mula yongger aja nganti kowe mengko ketiban kahanan ing keng ora prayoga ponipun njaluk nggone ponipun bakal maringake wujuding cupu manik aja nganti pisan-pisan kowe sumurup nggone ibu maringake becike srana tingkem netra tingkem netra sawetara ndak bojo muga cupu manik uwal saka kancing glunging ponipun lan sira ingkang wajib nampa kedah tingkem netra ibu iya pancen mengkono iya ibu ngestakaken dawuh nggone tingkem netra wis mbok tampa wujude pol wujude copo manik gambar jagat ibu kanjeng ibu menika tiyang sepuh panjenengan menika widodari kenging menapa remen pang atur pangandikan dura dhateng putra pun stijo apa to sababe dene kowe matur kaya mengkono ibu kula dereng rumaos anampi wujuding cupu manik gambar jagat kula cupu manik wes uwal saka kancing gelung nyatanipun kula dereng nampi aja kaya ngono setijo wah parah pancen licik licik dulur-dulur sing kene padha-padha ngalap kencang resmi ning pakartine sak isoring dramaan Ibu Lenggah Prayogi wonten maling agung ing Nyidra wujuding cupu manik gambar jagat kepala langit kelapa-lapatun lerekin canging risang mawe gandrung wis do bali rene ni ning kok tak delok kok kakang garuk kok ora nggawa pusaka kakang antarja kok ora nggawa tas kersek gek do gagal yo ni nek nganti gagal aku mati kang yo rasa mati rasa mati kok sakrale tak tugonane Kakang Garukaca piye? Piye, Kang, kabare? Bisa geni. Apa, Kakang? Wis ora kurang-kurang gunggu budidaya ya. Piye carane supaya pun Kakang tekan negara Negoring Durawati? Nah, nyatane bisa geni. Sing gedhe pangapuramu. Yen to senjata cakra iso tak gawa. Wah, kowe iki senengane ratapan lho aku. oke, Wis tak kode tak kon bebeda kok jenengan. Kakang Antarjo piye? Waduh, wis anggene. Wis rasane aneh-aneh. Wis rasane iso to? Iso ning ming sore. Lho lho. Ming sore piye? Tegese aku wis gawa cupu manik gambar jagat. Waduh, waduh, aku ngaturake panuwun kadang adangku kabeh sak kloro. pisan geni. Syukur-syukur wah malah akeh sing jagung ngono kok ni. Ning sing papat kere. Mbok susuk gong, kono ning jajare Ndoronto Sinaka, gah ngeplaki kae. Kene wae aku. Kana ta pindah kana ta gong iki ngarepe bapak-bapak ki peran aktif e. Kana pindah kana. Kowe wae kana terus. Moh. Wis jajar cah cengkiling e. omong klerus sithik pres pres ngono eh. Slamet to, Kong. Ngestune sae. Dos kok ngendi dereke bendaramu? Angge ajeng mriki niki ana krungu kabar arep ora dulemi kula niku sregep. Teko tetepan. Pun mateng dereng. Apane? Angge suguhane calon pinanganten. Awong ah, kelakon dawuhe urung kok. Lah terus? Bebono wis digawa Kakang Galgoco Kakang Antarjo. Kakang Gatut Kakang Antarja tak suwun senjata cakra karo kucumane gambar jagat. Taturke bapa begawan Dewa Kartika Dimas Tampanono, Nyoh, Yayi tampan Tampanono. seto kang kinarwangsit pindu kumbang ngacaping madu sarining tawang Raden Wisanggeni bapa penemban iya menapa saged ngaturaken pepanggil rubo pinanganten putri bapa penemban awit pangestu ning bapa penemban Dewa Kartika apa sing dijaluk calon garwaku kencana resmi wis bisa ndak aturake menawi saya itu pun dingger, bukti ini pun nyok, tanpa nono perembahan. penemban apa anakku wadon mila mboten klintu inggih menika pangidam-idaming manah kula saged sumerep wujuding senjata cakra miwah cupu manik gambar jagat ing ngateges inggih Raden Wisanggeni menika ingkang gedah kula ladosi bapa Mm-mm-mm-mm-mm. Kowe iso meneng ora to, Truk? Kula niku bahagia. Seneng terus kepengin nabuh ndoro pisanggeni. Ora satu tabu iki gamelane komplit. Oh nggih, Pun. Mung ngono kok diseneni. Payah ora. Yen ngono kowe nampa karo aku kencana resmi. Inggih, Raden, panjenenganing kang kedah kula ladosi. Eh, Ladara. Kakang Antasena, piye? Kowe nang kene dhisik ya? Ha iya, aku arep nang aku arep mboyong calon garwaku mlebu jroning pertapan. Monggo Raden, sawetahipun kula pasraken dhateng jengandika anak kula Raden. perkara pusaka tak kondurke sing kagungan, Mbah. Iye Raden Antasena kula semanggaaken. Lan aja kuwatir ora trimane wong-wong sing padha nglamar kancara resmi. Kakang-kakangku kabeh para putra lancur-lancur Pandhawa wis do ning laladan pertapan Cakrawala. Matur nuwun Raden, matur nuwun kula remen. sinayeng nanggelung mintonaken mintonaken tiwi kramanila ing Antasena iya Pakdi iki para pegawan begawan Dewa Kartika heeh maratuwane Wisanggeni la Wisanggeni sik tak tilikane inepan lawange Ya wis dinengke wae dineng heeh ndak ndak Arep nang ndi Ajeng teng wingking. Wis ora sah kene bae. Wong sedhela kok ora sah kene bae. Hm? Wis ora sah. Kowe nggo paku barang arep ngopo? Nggo paku paku usuk ora. Wong ora sah kene bae. Oh nggih. Nggih nggih nggih. Huh, nggo esuk-esukan. Lumayan ya. Wong kok senengane ana wong ngarep seneng kok ora Piye, Gong? Wus, ra weruh kowe to. Bagong kok ya iso dilinger tekan kono. Liwan mburi aku. Oh. Menika Prabu Kresna menawi mboten pintu. Iya, Perban, aku nata Ndarawati. Menapa badhe nanjehaken dhateng Kang Putra? Lho, kok sik kok nanjehke anak kula nang piye? ingkang putra Prabu Bomo nalika semanten sowan mriki ngendikanipun padhasrana anggenipun atut kayan garwanipun Dewi Haknyanawati Dewi Haknyanawati nyuwun dipun wayuh anak kula kencana resmi mila lajeng bidal wonten negari Ndorowati pados senjata cakra wo lah bocah kok ngapusi wong tuwa ki piye Dadi kula kunjuk Rama. Iya ya tak tampa pangestune wong tuwa wae tampan ana lho iki. Ora kosek, Kowe mau sowan ning Dwarawati, kowe matur apa? Hm? Menawi negari Raja Drisna ketaman pegebluk. Kathah para kawling enjing sakit so tiwasan saged waluya menawi Raja Drisna dipun lenggahi pusaka Sendata Cakra mboten ketang namung telung kedheping paningal. Kuwi tenang. Iye. lahir batin kasinggian lahir batos nek nganti kowe goroh karo nata ndarawati aku ra sudi ngaku anak karo kowe lho hm nek nganti kowe goroh karo kresna oh aja takon dosa kowe ngerti tradhesna ku sing maringi sapa sing maringi pun rama tak jaluk bali kowe arep nang endi kowe arep urip nang coba ngaku mawon den karo kang rama kok ngapusi ora ngaku jujur mawon. Ayo jujur. Iye. Nang mrawi kula bloko Rama mboten duka. Aku ki wong tuamu. Aku ki bapakmu. Nek ana panjaluke anak mestine yen anak jujur karo wong tuwa, wong tuwa mesti mbudidaya supaya kelakon. Ana tetembungan guru kencing berlari. Hehehe <laughs> panggere mrene meneh awas kowe. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Ngono? Ayo kowe jujur. Ih, wale-wale menapa? Sedaya menika nuruti dateng Yayi Dewi Hak Nyonowati. Bojomu njaluk diwayuh, ngono to kuwi? Iye, karo anake Begawan Dewa Kartika. Bener ngono to? Rama kok preso. Ngerti wae. Hm? Oh, anakku nggih, Restijo, Restijo. Kowe kuwi ratu ning lantep ora lantep panggrahe tamu landep dengkul nalarmu kowe. Hmm? Lah ngendi ana ing atase bojo kok njaluk diwayuh kuwi aku tak takon wong wadon ngendi sing ana coba. Ora bakal kelakon tak kandhane ora bakal kelakon. Ning mergo bodhomu nganti kowe gampang diapusi karo bojomu Hak Nyorowati. Nganti gampang diapusi karo Hak Nyorowati. Mara coba to, Balio, aja mbok turuti karepe Hak Nyorowati, ning tanjehna karepe kepiye lan mengku rasa piye kok njaluk diwayuh kuwi tanjehna kok nyuntak neng rasa bojomu hak nyono mati stejo Jowo njaluk diwayuh nggih Den. Lah iya. Niku ateges nek cara kula lingkon ceki coba nek oncekmu piye, Truk? Ngonjan kula ketoke kok Ndoro Hanjenowati pun boten seneng karo Ndoro Stijo utawa ajane ora seneng ning terus gawe cara supaya Stijo Ndoro Stijo niku rabi melih. Mengki rak wonten jalaran Lendoro Hanjenowati njaluk pisah. Lah, gene kowe pinter. Lho. MM. MM apa? Murup mubiar. Sembrono ora. ning kok setijo ora lantip. Lah niku, ya ngoten niku anak niku jane turun sinten gundul matos. Hmm. Ya wis ngatur ngono. Kula karo sampean kok ora tau bener to. Lah wong kuwi senengane nyentuh nang mboku kok. Nek le mung gojek iki dudu Kresna piye to coba? Hmm? Kok pendak-pendak ngene ana to Ndorowati kok mesti tok gawe sembrono tok sak penake dhewe. Lah ngono niku ketoke kaya sehati karo sampean iki. rasane kula niku kaya rasane kula niku es dulu den nek teng omah niku mesti sok ngimpi sampean lho es krim ngimpi are sampean tenan apa iya wedo omong iya wingi bengi heeh kula ngimpi sampean niku teti rawuh teng omah kula ngangge kereta jolodoro lah pekarangamu ki apa amot lho lha ngerusak napa-napa nabraki napa-napa nika ning kula tetep mboten napa-napa wah sinuwun Durawati kula terus laku duduk saka jero omah sampean mboten mandhap saking kereta kula ngerti Petro dalem nyata mana napa Petro arta terus digendeli nika lho bok nggo dandani omahmu oh nggih terus kereta bablas niku ketoke nyata mboten nggih ajeng ajeng kababar dadi kasunyatan mboten ketoke kok ora wo oh. payah Terus seminggu kepungkur. Kula yo ngimpi. Ngimpi apa? Kula mlaku-mlaku karo sampean. Wah, ketok nek kaya Uduratu are abdi ning kaya kanca niku lho. Rangkulan kok Hus Kresna kok rangkulan karo Petruk. Eh, damange kok karang ngimpen niku yo sapa ngerti to? Lho lah iya lah nggih, rangkulan. Terus turut pinggir Bengawan Ganggo Waduh, Bengawan ganggo nggih rangkulan niku. sampean kesandung tiba. Tak tulungi, mboten kula jaroke. Ketoke kok arep lakon. Lho, nek pancen lakon nek wani ayo. Mboten kok mengomong. Kok kok. Kok sak penake dhewe senengane ora karo Kresna kok arep biaya-biaya. Kula nggih ngimpi lho. Wis. Kowe ngimpi karepmu ora karepmu. Kula ngimpi kalih londo ae. Oh, dua kowe cangkem merah. Paman Paman Janaka Lesmana piye? Dugi mriki lah kok pertapan cakrawala pun gayenge ora jamak nika malah ponokawan wirawiri wirawiri nggawa baki isi gelas mengko gegek pun klakon daup kencana resmi apa mboten ajur ati kula nek wis daup tak gawene geger cakrawala resmi Kok nembe dugi? Kotak sumbangan kok kula boke. Ajeng bangsa niki kula tamani mawon. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Cakrawala napa? Lho, piye to iki? Sampe niku bapakne kok iso ora ngerti lho. Ana apa? Engkang putra Ndara Wisanggenipun kelakon daup karo Dewi Kencana Resmi dikepyake teng pertapan Cakrawala. Tak amuk pertapan Cakrawala. nyoh kowe. Ana wong tiba kantepok mujur nganti mantepe ra jamak-jamak. Kuwi, kuwi kualat senengane bebeda karo Ratu Ndarawati. Ono mboten bebeda. Wong meng ngomong apa nyatane kok. Lah ngopo kowe tiba? Ndara Janapa ndombani manten saka Ngastina. Nganti dheweke lali Purwodusina sajake pun digendam karo Begawan Durna. Kula matur Kang Putra Ndrawisanggeni dhawuh karo Dewi Kencana resmi dipukul kula. dihantem kowe nggih Ndara Janaka nesu Petro nun kakangne Janaka celuken sapa Samijo dudu Werkudara wo oh, Werkudara iya saiki iya siap Ngopo? Aduh banget. medun gunung tekan propatan, mung ngeten liwati ngestina kumbina wirata lagi tekan ngamarta lah kok sagu ya mbuh lho niku ya jeneng sagu kok ya ambo sampean niku ngaji aji pameling wong oh, muni dadi suwing para kadang pandhawa pengayomaning para kadang pandhawa petruk aku suwing para kadang pandhawa ibarate pandhawa ku kreta lan jarane aku sing minangka dadi kusir. Petruk. Juga noi ketak ngandhong aku Petruk. aku suwe-suwe mangkel lho Petruk, aku suwe-suwe sono su. aku nesu aku dadi buta kowe tak idak modar. Lho, melayu to. Apa ora ndek sikil? Adak ki ora. Nganggo aji pameling kok dadak kongkonan sak penake dhewe adoh, ora anu adoh. Ora kongkonan dapurmu. Terlongkot bebek netra werku dur ora tekan kene aja duntang nata Ndrawati. Oh nggih, tak tonton kaya ngopo. Samangen. kanggo ngundang aku Ora kudara mlumpat kok ya ora taren-taren. Kowe nibani Petruk ben. Modar ya wis. Wah. Adimu nesu. Nesu perkara. Wis anggene dawuh karo kencana resmi. Janaka ora trima, mbelani wong Astina ngamuk ning Cakrawala. Wah, ngundang aku. Mungsuhe nek ora kowe ora rampung, ora Wah, ngopo? Ngopo-ngopo? Ora krasa ya. Ngenjloki kula kok ngopo-ngopo? Tak kira glugu. Glugu-glugu. wong e padake glugu ora. Uh, ah, pomo padha deteke ora tantang. Wah, nantang bendoro. Upama padha kok agane ora padha ya ora sida. Wis to nengno wae Petruk ket mawis gawe larane atiku. Kowe gawal gawe larane atine Kresna. Uh, iki wong ora ana apa kok. Ah, aku gane ngono iki kuwi curang jenenge ora fair play ngono jenenge. Ah, wong gojek wong loro kok njuk ngandhake. Eh, bubar, wis ora gojek, ora nganggo petruk, ora. Ora nganggo petruk ora apa-apa. Aku ya wegah karo kowe. Sak penake dhewe Werkudara Janaka kae. Yo. nesu nesuwa arwaku aku sing ngrabekke wisang geni nesuwa wah mergo mestina ana banowati nganti tok belane kowe mentolo karo anak dhewe minger kiblatmu ora bali nang kiblat sing bener tak inger ndasmu kowe janowo kita ya sudah wegah tak jak omong-omongan wis. Ameng ah, Amengar tak jak guneman dora, menika Kurawa ngamuk ngono kok emoh. Werku dorong apa? Petruke bentas meneh. Yes, ben. Yes, apa? Ngedep tes mek. Wes truk mbak wes. Sesuk bengi isih mayang to. Heeh. Terus ke sesuk bengi kok bunga ya. Anggere ah, entuk sambutan kok bunga. Ayo seneng iki ngene iki oh ya Gong ora. Den kulone lho Den. Wah, ayo. son kakal meneh son ora kalah gayuh sapa sapa kok ora klakon gayuh sapa sapa kok ora klakon ngepek sinden we paya ora oh, kuto jaluk kencana resmi wah dipek anakku wis andeni bali mah bali mah idak Ah! Seneng kowe. Hmm? Oh, janaka ngumpul dari siji ana pertapan Cakrawala. ngesteni karo anak ilanang ayo jaluk kencana resmi ora mbok menehake kencana resmi nang tangan lesmana mandra kumara tamu dadi kuwanda wae Ndruk, Nun. Durna ae bapakku kok tok kampleng nganggo tamplek kasti. Wis ben no nek ketemu Durna ya terus prembak-prembik kaya wedi kok. Kurawa dirampungke. Engko isih ana perkara karo aku. Wae semah. Dirampungke gak bubar kok sampe ndelok perkara-perkara bubar setengah lima kok piagane do mercucu cangkeme ora. jagat dumunguk-munguk paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya mega kunung gunung anak kula, kula titip daging sampel getih setetes. Iya. penemban, Ndak tampa muga-muga tansah atut runtut. Gone bebrayan karo si Wisanggeni. Matur sembah nuwun sinuwun. Antasena, piye Pak Di? Senjata cakra sapa manik? Aku sing gawa, mengko tak kundurke Pak Di, mongso bareng gone. Malah babar pisan pusaka loro kabeh tak kundurke Pak Di. Iya. aku ah. ngaturake panuwun njeneng kene. Iya, padha-padha. Kyai Semar arep ngendika apa? Eh, nggih mugi-mugi tansah atut runtut nggone mangun bebrayan. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Manjinga dados kula warga ingkang kebak ing kabagyan, tinebena ing sambikala, cinaketna ing suka basuki. Gandeng sampun paripurna, pungkasane ngatur sura sudira jeneng Kang Ratsuh, brasta kaping kula darmastuti. Mugi rayo ing samya pinanggih. Dara Kresna, Kakang Semar ya.